Значи, ќе зборуваме за тешки гревови, за гревови кои што обично сите сме спремни да ги осудиме, веднаш, и да покажеме со прст, но не се прашуваме, може би, дали може би не сум јас тој човек. Значи, најдобре ќе започнеме со најпознатата парабола, во Стариот Завет. Дали знаете која е најпознатата парабола? Во Стариот Завет има параболи. Натан и Давид, така ли? Точен одговор. А, се секавате минатиот пат кога зборувавме за пророчкото слово, за пророчкиот дар, дека е неверојатно важен и битен за црквата. Значи, тоа е, тоа е во самите темели на црква битен за раст на црквата, за насочување на црквата по вистинскиот, значи, вистинскиот правец. Значи, во една реченица кажано многу важен за делувањето и за животот на црквата и нормално и за нас како поединци. Спомнав минатиот пат дека пророците а, значи, вдакновени од Господа, пракеле совети, насочувале, меѓутоа некогаш и директно опоменувале. И тоа во четири очи. Таков е случајот со Натан и неговата средба со Давид. Откако Давид знаеме дека направил еден куп страшни гревови. Значи не е еден или два, тука се повеќе ќе видиме. И значи отвараме во втора книга Самуил. Втора книга Самуил, овде ќе го е ние главнината на текстот, иако ќе се навракаме и во 11 глава. Значи, 12 глава, втора книга Самуил. Читаме од првиот стих. Господ го испрати пророкот Натан. еве Господ праќа. Пророци често пати праќал. Обично кога Израел знаел да скршне од вистинскиот пат, овој пат Господ го праќа пророкот Натан директно кај Давид. затоа што не стана збор само за Давид, туку за целата нација, затоа што Давид бил тој кој што ја водел нацијата. Бил цар. И тој влезе кај него и му рече, и еве ја параболата. Во некој град живеја двајца човеци, Човек. двајца луѓе. Едниот богат, а другиот беден. Богатиот имаше овци и говеда во изобилство. Значи не знам неколку има. А бедниот немаше ништо друго, освен една единствена овчичка – овчичка или овца е женски род. Мислам, значи, женско од овца. Може да биде и машка, нели има. Односно, овен е возрастно, меѓу тоа, како се вика, кога е мало. Имаше ли назив? Јаре ли? Јаре да не беше кај козите. Како и да е. Тоа е нашиот македонски јазик, гледате, дека нема да <laughs> може да се одветен збор или па не текнува, како и да е. ли јарели, што знам. Добро. Добро во ред. Ке молам за, за тишина. Значи, како и да е. Значи, не случайно станува збор за овчичка женски род во параболата. Што ја беше купил, значи, ја хранеше и таа растеше покрај него и со неговите деца, јадеше од неговиот залак, пиеше од неговата чаша, му спиеше во неговото крило, му беше како керка. Значи, беше домашно милениче, како што ние денеска знаеме да чуваме маче, куче дома, да речеме обично во светот денеска. Сајат заедно со него јадеше, пиеше. Значи, така ја негуваше оваа овчичка. И дојде патник кај богатиот човек. Значи, му дошол гостин, а не му беше жал од тоа цело изобилство што го имал, па му било жал да земе и да заколе, значи му беше жал, каде сме, четвртиот, не му беше жал да земе од своите овци или од говедата за да му сготви на гостинот, кој му беше дошол. И што направи? Ја украде овчичката на сиромавиот, единствената овчичка, и ја сготви за својот посетител. Тука ќе се станеме малку. Факт е дека богатиот немал милост. Не знаел за милост. Покажал дури суровост. Нешто што денеска секој ќе го осуди, овој ќе го осуди. Бил алчен, бил себичен. И знаете ли каква казна следува за, за вакво нешто? Во, ќе, ќе отвориме во... Значи, какви биле прописите? Како, каков пропис дал Мојсе за вако, ваква ситуација, кога некој ќе ви украде и ќе ви заквали или било како, ќе злоупотреби, ќе ви украде ситна, сит, ситно од стоката. Значи. Еве ќе прочитаме во Излез 22.1, значи втора Мојсеева, 22.1, првиот стих од 22 глава, втора Мојсеева. Еве го правилото. Ако некој украде говедо, че значи, ове стано збор за крупен добиток првин, или животинче од ситен добиток, па било да го заколе, било да го продаде, тогаш за едно говедо, значи ако е крупен добиток, да се вратат пет говеда. А за ситно животинче, четири ситни добичиња. Значи. значи во овој случај, пошто е ситно, казната е четири четворно треба да врати овој кој што украл. Тоа е казната, кој што е заслужувал овој богатиот. И интересна сега реакцијата на Давид на ова, кога ова го слушнал. Пети стик, тогаш Давид пламна со жесток гнев. Ова кога го читам, се викам дали бил погневен Јона кога му се сушила тиквата или, или Давид во овој случај кога е слушал оваа парабола. Пламна со жесток гнев на тој човек и му рече на, на Натана. Еве го судот Давидов. Така ми живиот Господ, смрт заслужува човекот што направил така. И дали заслужува смрт, кажавме што заслужува, мислам каква била казната. Четворно, четири добичиња, четири, еве, четири јагниња. За едно јагне, четири јагниња. Меѓутоа Давид вика, видите колко е суров Давид во осудата кон овој човек. Смрт заслужува. И не застанал тука, туку добро го знаел овој првиот стих од 22 глава излез, па додал и рекол, четврно да ја надомести овцата, затоа што го направил тоа дело и зашто не знаел за милосрдие. Немал милост, со други зборови. Значи, добро знаел Давид што треба, ама он додал, не, не, смрт заслужува. Ке видиме подосна зошто Давид е толку суров во ова осуда кон, кон еден ваков случај. Параболата била на место, параболата била во вистинско време, И еве ќе спомнеме седмиот стих, затоа што тоа е поентата на проповед. Натан тогаш му рече на Давида: Ти си тој човек. Со други збори, ти си тој човек што заслужуваш смрт. Ти самиот си ја кажа судата. Тука ќе застанеме. Мислам, ќе одиме понатаму, подосно, меѓутоа, зашто Давид е тој човек? Се вратиме сега во 11 глава, втора книга Самуил. И да се подсетиме на, на ова една полна со набој неверојатно интересна епизода од некоја шпанска серија, може да кажеме. Баш така изгледава 11 глава. Во почетокот на следната година, во времето кога царевите излегуваа во војна, Давид го испрати Јоава и со него сите своји луѓе и сиот Израел. Видите, интересно, сиот Израел, сите мажи во војна отишле, ама Давид решил тогаш да се отспие малку, да одмори. Не дека нешто грешно направил во ова, не морал па царот стално да биде напред во првите борбени редови и онака, значи, тие војуваат овде против амонците, а при крај биле веќе со а, нивно а, значи, освојување и победата била на, на изглед и веќе бил и обсаднат значи, Рава, градот, а Давид значи, не отиде на да во туку остана во Иерусалим, не вели првиот стих. А еден ден, значи се војувало, таа обсада траела, еден ден приквечер, Давид станал својата постела. И кажам, ја станувам, ја, ја утро станав во и пол. Че значи, уште сонцето не беше а, изгрејано и баш ми е супер, однака, наутро ми е најсвеж умот и најдобро можам да се подготвам и за служба и за се. И ви гледам вас, да ми простите, мислам, не го свакете тоа ништо како угор, пее дека го да не сте јаделе са бајле, мислам, не, едва отварате уста, ами ја не сум јадел од вчера, ама и пеам и, <laughs> и имам сила и поука да како и да не ме сваќате погрешно, значи, а, многу е битно а, рано наутро да станеш пред зори. Мислам, тоа го имаме како пример во Библијата. И Давид бил таков, и Исус тоа го правил. Значи, кога мозокот е свеж и да му се посветите на Господа, не само за служба се подготвите, тоа треба секој ден да не биде. Поготово сега, кога е посвежо времето, јас, јас имам проблем летото, кога беше жешко, па не можев до 12, па и после 12 да заспиам. Сега уште во 9 сум во кревет. Тука некаде, ајде, до 10. И затоа и станувам порано, затоа што толку е. спењето е толку, 6-7, преку сили 8 сати. Но Давид станал приквечер од кревет. Овој како да бил во диско, кој знае кај бил предходната ноќ, <laughs> како денешните да млади, па не може да се освести, па спие дури до вечер. па Станува приквечер Давид од својата постела се прошета по покривот на својот дворец, кој веројатно бил импозантен и многу повисок од сите други околни куки, кукички, и од покривот забележа жена како, што, како се капе. И сега знаете како изгледа жена што се капе. Нема баш многу на себе, односно може би и воопшто нема. Жената беше убава на гледка. И Давид испрати и се распраша за жената и му рекла, значи првим се распрашал, му кажала дека е мажена, значи дека е керка на Илиам, нали, Илиамова, а пазите Илиам, ова не е лошо да се спомне, е еден од 30-те јунаци Давидови, односно тоа биле посебна, да не кажам, гарда на, на луѓе кои што биле посебно а, а, спретни и умешни во војување, значи биле, му биле десна рака на Давид, Илиам, тоа е незиниот татко, но и жена на хетејецот Ури, кој што исто така бил еден од врвните а, војсководачи, да кажам, во, во Давидовата, во армијата на Израел. И без оглед на тоа што тоа му се близки луѓе, тоа се негови а, познаници, Давид испрати гласник за да ја доведат кај него. Кога дојде, тој легна со неа токму кога беше се очистила од својата нечистота, знаете зашто стана збор овде, потоа таа се врати во својата куќа и жената за и таму порача на Давида трудна сум. Ова не е случайно спомнато, само што се очистила од својата нечистота. Тоа значи дека не била бремена предходно. Туку затруднела откако легнале со Давид. Ја направил Давид глупоста, И еве, еве го токму оној богатиот во параболата. Да бе, до ова време имал повеќе, веќе неколку жени. Дело е Сауловите. А на Урија му била таа, една, единствена, Вицавеа. И затоа параболата е токму за него. Давите богатиот во параболата. И безмилосно посегнал по жената на Урија се случило тоа што се случило. Значи, први гледаме овде, тоа негово излежување, да го споредиме, значи, станува збор за безделничење. Знаете што е безделничење? Македонија со 30 и кусур невработени, вакви луѓе имате куп, мислам, кој што, значи, не знаат што да прават, ставно имаат слободно време на располагање колку што им душа сака и безделничат. Безделничењето е многу опасно по духовниот живот на еден. Значи, како што знаеме да кажеме, не вработен ум е сотонска работилница. Ке ви дојдат, не знам, се, се, било какви мисли, не знам, што се нема да ви дојде во глава кога безделничите и се излежавате. Второ, е алчен и е себичен. Значи, не е само прилюбата во прашање како страшен греф овде. Алчност, себичност, спомнав и безделничење, кои што така доведува до, до многу страшен пат во животот на еден христијанин. И сега од шестиот стик па понатаму до 13-тиот гледаме а, значи, виновниот како се обидува да ги покрие трагите, односно отпечатоците, знаете, за да не биде пронајден дека е тој тој. Иако е цар, сепак голема брука, јавна брука би се случила ако се дознае за ова дека жената на Урија е трудна, а Урија е во војна. И затоа Давид ќе порача, значи видите Давид овде све нешто порачува, некого испреќа, ова, она, во целата глава Давид мисли дека се има во своји раце, се има под контрола. И Давид му испрати порака на Јоав, испрати го кај мене хетејецот Ури, значи викни го Ури, најнапред си помислил, си намислил да едноставно го натера човекот да легне со својата жена и на тој начин после нема да се знае, мислам, нема, нема никој да да рече и од Давида е ова дете. Меѓутоа безуспешно во два обиди. Замислете си Ури ке спие покрај скалите, тука покрај дворецот, покрај влезната врата на дворецот, ама нема да легне со својата жена, затоа што човекот знае дека е време на бој, на војна, треба човек треба да биде секојаш спремен, во приправност, а не да се опушта. И затоа во 11 стих, посебно е силен 11 стих, ја гледам оваа силна негова изјава. Урија му одговори на Давида, Ковчегот, Израел и Јуда престојуваат по чатори, мојот господар Јоаф и стражата на мојот господар престојуваат на отворено поле, на бојно поле, А јас да влезам во својата куќа, да јадам, да пијам и да спијам со својата жена. Живеот ми, твојот живот и твојата душа, значи се колне дори во Давида, навистина нема да направам нешто такво. Што да прави сега Давид? Втор обид ќе го опие Урија и сега си вика овој пијан, сигурно ќе го направим тоа, како што често пат се случува, знаете, пијан човек, не размислува многу-многу, и направи бели. А, но да, Ури, замислите, дури и во пиена состава бил пословесен и поприсебен од еден цар на Израел, од Давид. И пак нема да, да го направи тоа што Давид сакал од него. Што правиме сега? Знаете, убиец, па ќе се труди да ги избрише трагите од пиштолот, па ова, па она, за да ги покрие трагите. Меѓутоа, кога некој, значи, еве, жената е трудна, од вас, како ќе ги покриете трагите? Знаете, тоа веќе не, не се знаело за абортност, не знам јас. Барем толку знам. Денеска може лесно и тоа да се реши. Ке абортира и готово, како ништо да не е било. Меѓутоа, оваа ситуација, Може би месец, два, нема никакви траги, нема ништо, ама после 9 месеци, е, е, и, и тоа, кокав доказ ке имате? 3 кила, 5 доказ. Значи нема бегање. И сега Давид што прави? Дури и тоа намислил. Замисли си колку човек може да падне ниско. Значи, алчен бил, себичен, го спомнавме безделничењето како проблем, сега овде манипулира, Значи, прави се за да ги прикрие трагите, за да се извади сами од себе си и дури намислува да го ликвидира Урија. Неверојатно. Нормално, намислата му било, ќе го убијат Урија и после си ја земам за жена и нема никој ништо да се сомнева. И интересно е што му го дава писмото токму на Урија, да го однесе на Јоав, во кое што писмо стоело како треба да го средат Урија. Самиот го носи писмото. Значи, сценарио, едно грозно сценарио не би се задржувале тука многу на ова, како тоа да се ликвидира Урија. И пазите колку е глупав оној човек кој што паднал во гревови, па сега не знае веќе што да прави, ги, сака да се прикрие, да, да, да покрие сето тоа, колко е глупав. Значи, смислува, смислува план во кој што ни помалку ни повеќе малте не цела војска ќе биде вклучена, живака треба да правите, ќе нападнете, па ќе, ќе се повлечете, ќе го оставите сам и ќе биде убиен. Целата војска е тоа склучена во тој план. Сите знаат, значи, кјути молчи, никој да не знае, само јас и ти и цел град, како што знаеме да кажеме. Така испаѓа ова. И се случува убиството. Јоав малку може и попаметен, поитар да кажеме во ситуација, нема само Урија да биде. Жртвата него ќе погина така. Уште неколку околу него, значи за да ете не изгледа дека ептен толку. Целта е Урија и доаѓа веста се кажува дека меѓу другото и Урија загина. И реакцијата на Давид, значи колку срцето може да се стврне, неверојатно. Тојаш Давид му рече на гласникот 25 стих речи му вака на Јоава, не земај го тоа толку на срце, не жали па ти толку, па војна е, се случува. Стрели летаат, ова, она, ќе загине тука еден, таму, двајца. Значи, колатерална штета. Некој. Значи, мислам, тоа е вообичаено во војна, може да се случи да загине некој, значи, не го земе тоа на срце, зашто мечот го голта секој. Сега, овој, сега, оној, ударе уште посилно на градот и разурни го, така ќе му ја вратиш смелост. Кога Уриевата жена чудека загина незиниот маш, значи сега овој последниот дел, каде што веќе се случува разврската, жалеше по својот маш, нормално како и секоја жена по својот маш. А кога помина времето на жалоста, кој знае колку чекал, мислам, нестрпливо чекал Давид да дојде тој момент, помина времето на жалоста, Давид испрати по неја и ја зеде во својот дом и таму стана жена. И му роди син. И до овој момент изгледа дека Давид се средил, се е покриено, никој ништо не знае, <clears throat> ама има некој кој што се знае. И тоа го заборава. Но, вели, но делото што го направи Давид беше зло во очите на Господ. И те како е зло? Алчноста, себичноста, прелюбата, убиството, ова се огромни зла. И обично знаеме да гледаме значи, со, дури со презир на, на вакво нешто, но И знаете, сите, сите ние сега ќе кажеме после ова, мада ни е позната ова нели, цела сторија, ќе кажеме да, да, да, Давид е тој човек, како што му кажа, ти си тој човек. Давид е тој човек, себичниот, алчниот. Заблежувате, Натан а, акцент дава во параболата на алчноста на Давид. Не друго нешто, меѓу тоа алчноста. Па знаете, тоа е, да не речам, корен на секој зло. Тоа е кршење на десетата заповед. Не, не пожелувај нешто што е туѓо, било жена, било добиче, било, било што. Тоа е окоренот, пазите, сите ние може да глубиме, значи како ние го сакаме Господа, како ние ја држиме саботата и ова и она, и сите заповеди девет ги држиме, ма десетата е таа што е што задирят во, во мислите, во сршта во внатрешноста на човекот. И сите ние ќе се сложиме денеска дека да, Давид е тој човек, ама дали не треба да се запрашаме дали можеби не сум и јас тој човек? Ќе уф, чувај Боже и брани. Јас вакво нешто да направам, Ниту сум направил, нити мислам да направам. Да, точно би никој од нас не направил вакво нешто, како што направил Давид. Ама, прашањето останува, дали можеби не сум јас тој човек? Прво, оно што предходно го нагласив, сеја пак, зашто Давид е толку суров, откако ја слушнал параболата од Натан? Зошто толку сурово го осудил богатиот од параболата? Што мисли, зошто? Пазите, ова се случува негде година дена после, вероятно, средбата меѓу Давид и Натан е година дена после а, случката од 11 глава, затоа што веќе детето е родено, И е, да речеме, од прилика година дена. Значи. Давид, ја не верувам дека, колку и да бил тврд, не верувам дека со таа нечиста совест можело онака мирно да си ги преживее тие година дена. Како и да е, Господ имал план, Господ не сега да го остави така и праќа пророк за да му укаже директно, иако на некој начин индиректно, на многу мудар начин Натан тоа го направил, преку парабола, дека тој е тој, е тој човек, Знаете, кога човек ќе направи вакви големи злодела и ќе се обиде од озгори да прикрие и сето тоа да го покрие, но добро да го камуфлира, тој човек е толку тврд, толку суров станува, да уште еден начин за прикривање на неговите дела е тоа што сурово ќе ги осудува сите останати, сите останати се грешни, само за да тој на некој начин повторно се покрие. Тоа е само праведноста. То го прави самоправедност. Сите други се заслужуваат смрт. Замислите си, една овца му украл, а за тоа Давид вели заслужува смрт. А ти, ти не заслужува смрт. Тоа е состојбата на една грешна човечка а, значи, душа, која што се уште не се кае, току надава греф на греф. Знаете, кога ќе направите нешто, посакте тоа да го прикриете, вие само греф над греф наддавате. И може да завршите на крајот. Не да е Боже, значи, во пропаст. Чиста пропаст. Значи, само праведниот ја користи секоја прилика за да се покрие себе си. Значи, Давид од озгора и самоправеден. И алчен, и себичен, и прелюба направил, и убиство, и самоправеден. Е сега, Дали можеби не сум јас тој човек како Давид? Дали можеби не сум јас само праведен? Дали можеби не сум јас тој кој што ги судам другите? Покажувам со прст на другите? И убаво кажал, мислам, Исус во Матеј 7 глава, 1 и 2 стих, оној кој што суди, самиот се осудува. Со каква мерка мериш, со таква ќе се мери. Тоа е случајот со Давид. Во случајот Давид е тој кој што четворно платил. Четири деца изгубил. И тоа најмалото од Висавеа и уште тројца од другите жени. Сина. четврно платено. Но Господ е милостив, сепак. Значи, суров, суровост кон бракета, суровост кон ближните, тоа е само Друго нешто, не, кога сме кај ова, се уште, да се подсетиме на жената фатена во преливо, па се, се, се секјавате на односот на, на мажите кои што сакле да ја каминуваат, ја донеле пред Исуса, каков однос имале кон, кон оваа грешница. Заслужува смрт. Во ред, тука биле во право, затоа што, како што прочита Трајче, така била казната за прелива каминување. Но, што заслужувале пак тие? Дали може би тие не биле и бетер од неа, откако Исус ги напишал нивните гревови на земјата, тој сите испобегале. Значи, кој е прв меѓу вас, кој што не сгрешил, е, нека прв фрли камен. Гледаме дека сите испобегале. Зошто биле толку сурови? Зато што биле самоправедни. Или сетете се на постариот син во параболата за значи, двајцата сина и таткото. Во младиот отишол и потрошил се што имал тамо од имото, што го следувало од таткото, и потоа се враќа, дојде при себе, се враќа, светиот дух го сведочува, се враќа кај, татото, кај таткото, а стариот син, место да е радосен, тој сурово се однесува кон него и вели дури неправедно ова е, оче што го правиш ти. Значи, еде, Демек он бил цело време верен, работил, бил послушен нон-стоп на таткото, а кон него така Он не бил така третиран, кон него така таткото не се однесувал, а види како се однесува према овој грешник. Повторно само праведност го прави тоа, ништо друго. Е, сега, дали сум, може би, јас тој човек? Лесно можеме да кажеме, да, Давид е тој човек, точно. Мислам, појасно не може да биде, Давид е тој човек. Ма Давид дури и при така јасна парабола бил слеп да го препознае, препознае тоа. Видите, кај може да, да отиде човек. Ке направи вакви страшни дела, повторно не е ни свесен. Значи, замислите си, вие сте во тешки гревови, изимате, читате Библија и ништо не разбирате од неја. Зошто? Па токму поради состојбата во која се наоѓате. На Давид му е предочена една јасна парабола, тој не може да ја разбере. Па дури го суди богатиот и вели, тој заслужува, заслужува смрт. Значи, прашањето е, да не сум јас тој човек. Како го поминуваме времето? Дали може би ние не безделничиме? Еве, сега поаѓаме од почеток. Прво, првиот проблем било безделничењето на Давид, па видел што видел, па направил глупост. Како упоминуваме ние времето? Знаете, де, во тоа време да видите а, голотија, може би тоа било една од поредките прилики. Денеска голотија имате на секаду во вас. Пуштите телевизорот, отидете на интернет, реклами, дури да не сакате да идете, не знам кај, било а, нарочито, значи, реклами на секаде билборди по градот. Рекламираат кола, рекламираат женска. Рекламираат не знам што, пак женска. Повеќе гола отколку облечена. Значи, вие на да сте бомбардирани денески. Пазите, ако вашиот ум не е насочен кон нешто, е, земете, да, точно интернетот. Интернетот може да биде голем благослов. И ќе биде голем благослов за, во последно време за осведочување на многу души. И е, како што еве гледаме И статистиката говори дека многу и ги гледаат проповедите и слушаат, не само нашите него. Материјали имате колку сакате, тоа. со што се бавите и што читате на интернет, тоа е многу битно. Ти вие може да имате многу време на располагање, па гјавол ќе ве натара да влезете или да отворите или да пуштите некој канал кој што не треба да го пуштите. Значи, може би јас сум тој човек. Зависи како опоминуваме времето, поготово младите денеска. Они имаат барем време на претек, иако и студии се тука опрашање и се, меѓутоа знам и јас сум бил во тие години, така да знам дека сепак време има. Има, ако нема преку ден, има преку ноки. <clears throat> И знаете што, ние денеска можеме да кажеме, па да, Давид е тој човек, ама Може би ние некои работи не сме ги направиле, како Давид, затоа што ни недостасувала прилика. Везде, многу лесно е цар. И која ја сакате, таа ќе ви ја доведат. Од таа позиција сте. Е, па сега, јас не сум цар, ама ја, ако би бил цар, може би бетер би бил. Значи, многу работи не правиме, затоа што ни недостасува прилика. И сега повторно прашањето, дали може би не сум јас тој човек од параболата? Дали можеме ние сме тие кои што посакуваме нешто туѓо, без оглед што и да е, колата на комшијата. Побава од мојата, жената на комшијата, мажот на комшијата, или на било кој. То, ако е тоа случајот така, тогаш и јас сум тој човек. Затоа што Давид бил алчен, го посакувал туѓото. И 300 перипетии направил за да дојде до тоа што го посакува. Значи, пазите, денеска живееме во еден свет каде што важи она мото сакам сега, сакам веднаш, сакам се. Тоа важи денеска. Вие едно дете не можете да, да го смирите ако, ако навие врат нешто да, да посакли. Не, не, што сакате да правите? Не, ќе, ќе го добие тоа и готово. Дали, го спомнахме тоа, дали можеме ние не сме тие кои што судиме, значи ги судиме другите, покривајќи си ги своите собствени гревови. Тогаш, не е само Давид тој човек од параболата, туку и јас сум тој човек. Че значи, еве, тоа од прилика а, сакав да го извлечам како срш од оваа парабола. Дали јас безделничам, дали јас сум малчен, дали јас сум себичен, Дали јас судам други, а не се гледам самиот каков сум? А обично тој што покажува на другите со прси и суди другите не се гледа самиот каков. Он е слеп за своите славости. И дали може и мене треба Господ да ми прати еден Натан и да ми каже ти си тој човек. Не е само Давид. Брзи сме да, го, да го судиме Давид или не знам ете, некој друг лик и карактер кој што напреду злово Библијата. Меѓутоа, прашањето останува дали јасно тој човек. И како што спомнав, Давид платил четворно, да не читаме од остатокот на 12 глава, вели тамо, Натан му кажува, значи не застанал тука, ти си тој човек, туку му рекол, ти се зацари, тебе царството ти се даде од Саула, па и жените негови ги имаш, во палатата царска си, што се немаш, па дори посака нешто плюс, па и со меч го уби преку Амоновите војници Урија, е па тогаш мечот нема да излезе од твојот дом. Да се ја парафразира, значи. И тоа се случува. Како што кажавме, четири деца, од ова најмалото, може би најмилото му било, од Вицавеа, па до Авесалом или кој беше после Авесалом тамо, ќе му загинат. ки ги нема. Четврно платил, но Оне кој што требало да умре, а кој што е Давид во случајов, не умрел. 13 стик, читате го од 12 глава. 12 глава, 13 стик. Тоаш Давид му рече на Натана, сгреши пред Господа, еве зашто не умрел. Еве зашто и ние нема да умреме, доколку се покаеме. Доколку оставиме секој греф. Господ е верен и праведен да ни прости се. Па не знам што да е. Убиство, прелюба, било што. Давид се покајал и 13 стик вели Натан му говори на Давид, Господ ти ги опростува, ти го опростува твојот грев, нема да умреш. Не бил тој богатиот што е украл овцата, тој што треба да умре, туку Давид е тој кој што треба да умре. Во една поширока смисла знаеме, сите ние сме тие кои што треба да умреме. Но Исус дошол да умре заради нас, за да ние не ја платиме таа казна, ама до таму и до тоа спасение мора преку покаяние и оставање на гревот, нема поиме. Давид тоа го сторил. Зато Давид е наречен човек по Божито срце. Затоа ги имаме тие преубави 23-ти таму 51-ти псалм покајнички. Току поради неговото покаяние. И видете ја милоста Господова, иако загубил 4 од своите деца. Во 24 ти стих читаме од 12 та глава. 12 та глава 24 ти стих. Еве го нашиот Господ. И праведен, и многу многу милостив 24 стиг од 12 глава. Потоа Давид ја утеши својата жена Вицавеа, откако нели ќе му умре на малото. Дојде кај неа и легна со неа, таа затрудни и роди син кој му го даде името Соломон. И знаете ли кој доаѓа од Соломон, од неговото? Исус се нарекува син Давидов. Спасителот ќе дојде, токму преку Соломон. И покри сите овие тешки гревови, еве ја милоста Господова, Еве го нашиот Господ, а еве се гледаме самите ние какви сме, преку Давида. Може би не сме направиле такви тешки дела, и тоа кажав, треба да се запрашаме, дали може би не сум јас тој човек? Себичен, алчен, безделничен, па отворам, му ја отворам широко портата на гјаволот да ме растори, сакам, сакам туѓо, ги осудувам другите, сами од себе си сметам дека сум нај-нај, дека ништо не ми фали, а тоа е најтешката состојба на човекот, лаудикејск, млакост. Се имам, ништо не ми треба, а усари не знае дека и сиромав, и слеп, и гол, невероятно тешка состојба, значи, тоа е, на човекот. Нека Господ ни помогне да, читајки ги страниците на Библијата, не наоѓаме каков е Давид, и дека Давид е тој човек, или дека, не знам, Трајче е тој човек, не знам, Олгица е, а, читаме таму, еј, ова е исто како Олгица е, ова. е стик е токму за Олгица. Такви, знаеме да биде, може би. Ама јас никаде не се гледам во тамо, во, во тие опомени, во тие текстови, никаде не се гледам. А може би токму тој човек сум јас. Нека Господ не води, нека Господ не чува, нека Господ праќа и опомени и се што е потребно, за да не се случи да јас сум тој човек, а да не ни сватам до самиот крај дека сум тој и бил, бидам загубен за сета вечност. Господ тоа не го сака, Господ не љуби, гледаме Господ колку го љубил и Давида, и покрај сето тоа греот му е простен, но последиците остануваат, и Соломон доаја како негов син, а после Соломона, знаеме, го добиваме нашиот спасител. Нека му е слава на Бога уште еднаш. Амин.